บุ๊กทูสี่สิบแปด empat puluh delapan กิจกรรมระหว่างการพักร้อน aktivitas saat liburan หาดทรายสะอาดไหม apakah pantainya bersih เล่นน้ำที่นั่นได้ไหม Apa di sana bisa berenang? เล่นน้ำที่นั่นอันตรายไม่ใช่หรือ Apakah tidak berbahaya berenang di sana? ขอเช่าร่มกันแดดที่นี่ได้ไหมครับ Apa di sini bisa meminjam payung? ขอเช่าเตียงผ้าใบที่นี่ได้ไหมครับ Apa di sini bisa meminjam kursi malas? ขอเช่าเรือที่นี่ได้ไหมครับ Apa di sini bisa meminjam perahu motor? ผมอยากเล่นกระดานโต้คลื่น Saya ingin sekali berselancar ผมอยากดำน้ำ saya ingin sekali menyelam ผมอยากเล่นสกีน้ำ saya ingin sekali berski air ขอเช่ากระดานโต้คลื่นได้ไหมครับ Apakah bisa menyewa papan selancar? ขอเช่าอุปกรณ์ดำน้ำได้ไหมครับ Apakah bisa menyewa peralatan selam? ขอเช่าสกีดำน้ำได้ไหมครับ Apakah bisa menyewa peralatan ski air? ผมเพิ่งเริ่มหัด saya masih pemula ผมพอเล่นได้ saya sudah bisa sedikit ผมเล่นได้ดีมาก saya belum bisa sama sekali สกีลิฟต์อยู่ที่ไหน Di mana ada lift untuk ski? คุณมีสกีมาด้วยหรือเปล่า Apakah kamu bawa alat ski? คุณมีรองเท้าสกีมาด้วยใช่ไหม Apakah kamu bawa sepatu ski?